գործընթացին եւ հետազոտական մի շարք ծրագրերի առնչվող հարցեր։ Մինչ հանդիպումը հանրապետության ղեկավարը շրջել է համասարանի լաբորատորիայում, ցանոթացել բուհի գործնական հատվածին։ Այնուհետև նիստերի դահլիճում ուսումնական հաստատության շուրջ մեկամյա գործունեության մասին զեկուցել է համասարանի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Թոքմաջյանը։ Նրա խոսքով բուհում ուսումը կազմակերպվում է երեք ուղղությամբ՝ գյուղատնտեսական ոլորտ, ճարտարապետաշինարարական ու ինժեներական ենթակառուցվածքներ։ Ռեկտորն ընդգծեց, որ համասարանի գրավչությունը բարձրացնելու խնդիր կա, մասնավորապես բնագիտական առարկաների նկատմամբ։ Չլուծված է մնում բուհը բարձրակարգ դասախոսական կազմով ապահովելու խնդիրը։ Այսօր առաջի խնդիրը պատրաստված աբիդուրենտների ունենալն է, որոնց հետ արդեն միանգամից կարող է զբաղվել քրթական մագարտակը, մագարտը գործընթացներով։ Այս առումով մենք ճանապարհը տեսնում ենք միջի մասնագիտական քոլեջ ունենալով, Հովանես Թոքմաջյանը հայտնեց նաև, որ համասարանը համագործակցում է հարևանությամբ գտնվող տարածաշրջանում լավագույնը համարվող Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանի հետ։ Դարձողնան սավագույները վիշաուրանի ընտրություն այստեղ եւ իրենց մասնագիտական հայաստանական ուղղությունների ստացած գիտելիքներին ավելացնել ֆունդամենտալ գիտելիքներ։ Մեր ուսումնական ծրագրերում մեծ տեղ հատկացում ինքնուրույն աշխատանքին Բակո Սահակյանի հանդիպումը նպատակ ուներ վերհանել համասարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմին առնչվող խնդիրները։ Կարևորելով ժամանակակից կրթության մեթոդների կիրառումը, երկրի ղեկավարն ընդգծեց տեսական եւ կիրառական մոտեցումների համադրման ավելի լայն մակարդակի ապահովման անհրաժեշտությունը մեր առաջնային նպատակը մեր տնտեսությունը համապատասխան եւ անհրաժեշտ մասնագետներով համալրել։ Մեր երկրի քաղաքացիները ազատ են բոլոր առումներով իրենց կյանքը կառուցել։ Երկրի բանջներից ելնելով մենք բոլորս բարձրաձայնում ենք, որ մեր առաջնային նպատակը մեր տնտեսությունը մասնագետներով համալրելն է։ Տեխնոլոգիական համասարան ունենալը երկրի համար կարևոր է։ Եվ այսօր էլ համարում եմ, որ ժամանակին ճիշտ որոշում է կայացվել։ Պետական մակարդակով արվելու է ամեն ինչ համասարանի կայացման համար, իր խոսքում ասել է Բակո Սահակյանը։ Մի շարք մասնագետներ որակել են մեր այդ որոշումը որպես համարձակ որոշում, որովհետև նրանք մատնանշում էին, որ տվյալ ժամանակաշրջանում կարծես թե մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ, ովքեր պիտի այդ առաքելությունը իրականացնեն, իսկ սա հասարակ գործունեություն չէ, որը մենք ձեռնարկել ենք ձեզ հետ միասին մեր երկրում տեխնոլոգիական համալսարան ունենալու։ Առանց չափազանցության ես որակել եմ եւ որակում եմ որպես առաքելություն։ Նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաղաքագետ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունը, թե արդեն Ղարաբաղյան հարցում ստատուս քվոն փոխելու ժամանակն է, դրամաբանության տեսակետից անսպասելի է համարում սակայն սпасելի Ադրբեջանի ворթեգրած քաղաքականության տեսակետից։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավարությունը լավ պատասխան է տվել Մամեդիարովի հայտարարությանը, ասելով, որ այն հենված է երևակայությունների վրա։ Փորձագետը նշել է, որ իրականում պաշտոնական Բաքվի պահանջատիրությունն առավելապաշտական է, Նրանք որևէ զիջումներ կապված Արցախի ղարքավիճակի ճանաչման հետ, տարածքների հետ չեն ընդունում, ասել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, նշելով, որ հենց այդ առավելապաշտությունն էլ եւս մեկ խոչընդոտ է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ղարքավորման համար։ Բավական անսպասելի հայտարարություններ էր դրամաբանության տեսակետից եւ շատ սպասելի Ադրբեջանի ворթեգրած քաղաքական ոճի տեսակետից, որովհետեւ մեկ կողմից իրենց արտգործնախարարը խոսում է հարցի կարգավորման անհրաժեշտության մասին, ձեռբերված պայմանավորվածությունների կատարելու պարտավորությունների եւ կարևորության մասին, բայց մյուս կողմից բոլորս հստակ գիտենք եւ տեսնում ենք, թե ինչու այդ ամենը տեղի չի ունենում եւ որքանով է այստեղ շատ ադրբեջանական կողմի մեղավորությունը։ Բարձր որ Ադրբեջանը ինքն է ամեն ինչ անում, որպեսզի Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգ Պետրոսպորտի ձերբերված պայմանավորվածությունները տեղի չունենան։ Ադրբեջանը ինքը ամեն ինչ անում է իրավիճակը լարված պահելու համար եւ այդ լարվածությունը որպես քաղաքական գործոն տարբեր հարթակներում օգտագործելու։ Նաեւ առիթը բաց չի թողնում կարգավորման անհրաժեշտությունից խոսելու համար, ասելով թե իբր իրենք անհամբեր դրան են սպասում։ Քաղաքագետն ընդգծել է, որ հիմնախնդրի լուծմանը վերաբերող հայկական կողմի մոտեցումներն առավել մոտ են միջնորդների մոտեցումներին։ մոտեցումներին. Ըստ նրա հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը հայտնվել է մի կողմում, իսկ միջնորդները եւ հայկական կողմը մեկ այլ ճակատում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Իսկ ով պետք է փոխի Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն։ Ինչպես։ Այս մասին ասել է փորձագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն, խոսելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարության մասին, թե Ղարաբաղի ստատուս քվոն անհրաժեշտ է փոխել։ Ինչպես է փոխվելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այն ինքն իրեն է փոխվելու։ Ո՞վ է կարգավիճակը փոխելու որոշում կայացնելու։ Ո՞վ է ճանաչելու նոր կարգավիճակը։ Պարզ է, որ այս հարցերը պատասխաններ չունեն։ Ոստի կարծում եմ, որ սրանք ընդհանրեն խոսակցություններ են, ասել է Մալաշենկոն։ Ըստ նրա ամեն մեկը կարող է Ղարաբաղի նոր կարգավիճակ վերագրել, բայց կարևորն այն է, թե միջազգայինորեն ինչ ստատուս կունենա Լեռնային Ղարաբաղը։ Արցախի ութային տարածքով Ստամբուլից Բաքու թռչող Turkish Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռի չվերթը չպետք է քաղաքականացնել։ Նման կարծիքի հայտնել նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, կասկած հայտնելով, որ դեռևս պետք է ճշտել, թե այդ չվերթը իրոք եղել Ստամբուլ-Բաքու, թե պարզապես ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական ապատեղեկատվությունն է չպետք է քաղաքականացնել։ Պետք է վերաբերվել դրան պարզապես մարդասիրական եւ տրանսպորտային միջազգային նորմերի համար համաձայնությունների ներքո, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է. մենք հո ահաբեկիչներ չենք, որ պայթեցնենք հայտ ինքնաթիռները։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր ուրախալի իրադարձություն էր։ Մայրբուհի 598 շրջանավարտների, այդ թվում 518 բակալավրի եւ 80 մագիստրոսի հանդիսավոր պայմաններում հանձնվեցին դիպլոմներ։ Միջոցառմանը ներկա էր Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, համասարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հյուրեր։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում. Արցախի մտավորականության շարքերը համալրվում է Հանրապետության Մայրբուհի մագիստրատուրայի եւ բակալավրիատի շրջանավարտների նոր խմբականակով։ Արցախի պետհամասարանում հարուստ ու խորը գիտելիքներ ստանալուց հետո շրջանավարտները տարիներ շարունակ իրենց գիտելիքները ներդրել են երկրի պետականաշինության գործում։ Համասարանի դասախոսները մշտապես ձգտել են պատվով կատարել ուսանողությանը հիմնարար գիտելիքներով զինելու իրենց առաքելությունը։ Այս կարծիքին են թե իրենք շրջանավարտները եւ թե նրանց ծնողները։ Ծնողներից Ռիտա Պետրոսյանը շնորհավորում է շրջանավարտներին, բարեմաղթանքներ հղում նրանց։ Примите самые искренние поздравления Ընդունեք ջերմ շնորհավորանքներս, ես շնորհավորում եմ բոլորին մաղթում, որ յուրաքանչյուրդ լինեք արժանի հետնորդները մեր ազգի։ Մեծ հպարտություն է ուսանել Արցախի պետական համալսարանում եւ ուսում ստանալ բարձր մակարդակի դասախոսների հովանու ներքո։ Եվ այն շրջանավարտների համար երկար սպասված պահը յուրաքանչյուր ֆակուլտետի մագիստրոս պատիվ ունի դիպլոմ ստանալու իրիսկ ֆակուլտետի դեկանից, իսկ բակալավրիատի շրջանավարտների համար այդ արարողությունը կկազմակերպվի համապատասխան դեկանատներում։ Դիպլոմ են ստանում Օտար լեզվի բանասիրական ֆակուլտետի, բնագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտները։ Օտար լեզուների ամբիոնի դեկան Էլիանորա Հայրապետյանը հպարտությամբ է մագիստրոսներին հանձնում դիպլոմներ եւ միաժամանակ իր շնորհավորանքները հղում սիրելի շրջանավարտներ, շատ սիրելի բանասիրական կապակցի շրջանավարտներ։ Երևի այսօր մի պահ է, որ հիշում ենք այն օրերը, որ անցեկացրել ձեզ հետ, 4 տարի բակալավրիատում, 2 տարի մագիստրատում, եւ հիմա ես երևի քիչ հուզված եմ, քանի որ հանձնել եք արդեն մի շատ կարևոր եւ բարձր քնություն հասունության, պատասխանատվության եւ ամենակարևորը արիստավարժության քննությունը։ Շարունակեք եւ ես կուզենամ, որ դուք բացահայտեք նոր ընդունակություններ։ Շրջանավարտ Արմինե Սուլեյմանյանի հոգում ուրախության եւ հուզվածության պահերը միախառնվել են։ Ուրախ եմ, որ ավարտում եմ մայր բուհը։ Բոլոր շրջանավարտներին կխաղենք։ Մարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում անցած ավելի քան 40 տարում կառուցվել եւ նորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 70 եկեղեցի։ Եկեղեցիների նորոգման, վերականգնման ու վերաբացման գործին հետամուտ է բնականաբար հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Երբեմն եկեղեցիներն այնպիսի իրավիճակում են լինում, որ դրանց վերանորոգումը հավասարազոր է նոր եկեղեցի կառուցելու գործին։ Միաժամանակ վերանորոգման ու վերականգնմանը զուգահեռ Արցախում վերջին տարիներին կառուցվել են եկեղեցիներ, որոնցից մեկը Սուրբ Հակոբը Ստեփանակերտում։ Հավանաբար օրեցօր հավատավորների թվի աճի ու եկեղեցու փոքր չափերի պատճառով առաջ եկավ Արցախի մայրաքաղաքում մայր տաճար ունենալու պահանջը։ Աստվածամոր Սուրբ Հովվանի տաճարի հիմքը դրվեց 2006 թվականին շինարարությունը ֆինանսների խնդիրների պատճառով ժամանակ առ ժամանակ դանդաղել է երբեմն նույնիսկ ընդհատվել։ Տաճարի շինարարությունը շարունակելու համար օգնության ձեռք են մեկնել բարերարներ բացվել է նաև հաշվե համար, որին հանգանակություններ են կատարում ցանկացողները։ Ամենախոշոր բարերարը մեր Աստվածածին եկեղեցու դա Վարդանյան ընտանիքն է, Խրանտ Վարդանյանը եւ Միքայել Կարեն Վարդանյանները ամեն մեկը 150-150-150 դոլար տրամադրեցին։ Չհաշված դրան, որ Հրանտ Վարդանյանը նաեւ թեմին ժամանակին 100 000 դոլար էր տրամադրել, թեմի թեմի ծախսերի համար։ Թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի խոսքով եկեղեցու շինարարությունը նախատեսված է ավարտին հասցնել միջև ընթացիկ տարվա վերջ, եթե ֆինանսական խնդիրներ չառաջանան։ Վերջի փուլում ենք արդեն հիմա վերջի պատուաների մասերը կամարները հիմա վերջացնում ենք ու արդեն թմբուկը պիտի դնենք։ Արդեն եզրափակման փուլին ենք հասել տաճարի կառուցման։ Աստվածամոր Սուրբ Հովանի տաճարը կունենա 3 մուտք։ Բազմանկյուն երահարկ եկեղեցու բարձրությունը ավելի քան 40 մետր կլինի, իսկ զանգակատան բարձրությունը 25 մետր։ Տաճարի գմբեթին կտեղադրվի 3 մետր բարձրության խաչ։ Չափերով եթե համեմատենք, մոտորապես գրեթե նույն չափերը, ինչպես ամենափրկիչը՝ Շուշի։ Բավական խոշոր եկեղեցի է։ Մայր տաճարը կունենա նաև նկողային հարկ 30 մետր տրամագծով եւ 6 մետր բարձրությամբ, որտեղ կանցկացվեն եկեղեցական մեծ միջոցառումները։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մեծի տան անկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինը ազգային կենտրոնական վարչության հետ համատեղ սիրահայության վերականգնումը դարձրել է իր հայրապետական աշխատանքի շրջանակում առաջնահերթություն։ Սիրիահայության վերականգնումը համարելով համահայկական կատարվելիք աշխատանք, այս ուղությամբ նակապի մեջ է թեմերի Սիրիայի հայության նոժանդակող կառույցների եւ անհատների հետ, որ เป զի վերականգնման գործընթացը դրվի ավելի կազմակերպված հիմքերի վրա։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն ընդունել է միս Mission East Armenia Հայաստանյան առաքելության պատվիրակությանը Դանիայի գրասենյակի գլխավոր մենեջեր Կիմ Հարցներին, տարածաշրջանային տնորեն Արմեն Բեժանյանին, Գերմանիայի գրասենյակի մենեջեր Յանա Գոպելին, Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուտակլյանին։ Քիմ Հարցները շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար եւ ներկայացրել իրենց այցի նպատակը, որն է Արցախի առողջապահությանը դեղամիջոց տրամադրելը եւ աջակցություն ցուցաբերելը։ Նախարարը ողջունել է առաքելության նախաձեռնություններն ու աշխատանքներն Արցախում։ Կարինե Աթայանի հետ քննարկվել են առողջապահության նախարարության նորակառույց ու ռուսկաբանական դիսպանսերը, մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը, ինչպես նաեւ շրջանային բուժմիավորումները եւ տեղամասային հիվանդանոցները բուժսարքավորումներով համալրման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Այսօր Երևանի Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանում վայրեջք է կատարել Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի օթանավը։ Բարձրաստիճան հյուրին դիմավորել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, որ Էմոմալի Ռահմոնը Հայաստան է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով։ Պաշտոնական այցով նա Հայաստանում կլինի հունիսի 14-ից 15 Առնվազն 30 մարդ է դժել Լոնդոնի բարձրահարկ բնակելի շենքում մոլեգնող հրդեհի հետևանքով։ Բոլոր դժասներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Լոնդոնի արևմտյան մասում 27 հարկանի բնակելի շենքը ճարակած հրդեհը հայտարարվել է լուրջ պատահար, նշել է քաղաքի հրշեջ ծառայությունը։ Դրավս հայտնի չէ, քանի մարդ էր գտնվում շենքում եւ նրանցից քանիսին է հաջողվել փրկվել։ Մարզասերների համար Նորվեգիայի Ստավանգեր քաղաքում ընթացող սուպերմրցաշարի երկրորդ հանգստյան օրվանից հետո այսօր կանցկացվի 7-րդ տուրը։ Նախորդ երկու պարտիաներում ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկին ու աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարսենին հաղթած Լևոն Արոնյանը սևերով կմրցի ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի հետ։ Հայկական շախմատի առաջատարն ունի 4 միավոր եւ ամերիկացի Հիկարու Նակամուրայի հետ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 14, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց